la crono de delizoi. Rava surpriso en nord-occidenta Italuio. Mia Israela e Samlamdanoi ne emas inclusivi en ilia i turisma itinero en Italuio la nord-occidentan regionon Piemonto, cae gian cef urbon Torino. Tiu surprisa urbo farigis en 1861 la unua ce furbo della jus unuigita regno de Italuio, antau Florenzo cae Romo. La unua regio de Italuio estis Vittorio Emanuelo la dua, della dinastio de Savoia. La antaua duclando de domo Savoia etendigis amba u de della nord occidenta i alpoi cae in 1563 la duco Emanuele Filiberto translocis sian ce furbo el Chaberi en la Franza departemento Savoie al Torino, en la Itala regiono Piemonto. Ec de tiam, pro iniziato de la ducoi de la dinastio Savoia, en la circauagioi de Torino estis construita la tiel nomata crono de delizoi temas pri multa specta collecto da palazzo i casteloi, basilicoi cae sancteioi, basilico i kai chi i accompagnis la construadon de Torino chi el barocco ce furbon post la nascigio de la itala regno tiu unua gruppo da construajoi ricigis per novai regiai residejoi, parcoi, cias palazzetoi, lau proiectoi de la plei capablai architectoi. Crom la ses regiai residejoi inclusivitai en la urba areo, estas aliai dec unu architecturai perloi en la crono de delizioi du el ili quancam tre malsimilai, similai el staras pro ilia eleganta maiesta bellezzo la basilico de superga ca la cias palazzetto de stupinigi la basilico de superga situa sur montetto ie deco da chilometro i for de la centro de torino oni construis gin sur arte farita ses cent metro in alta, kiu ebligas imponan panoraman vidon alla urbo cae alla Alpoi. Oni povas atingi gin per soseo au per dentere la mont fervoio. La proiecto de tiu impona sancteio estis de la fama architecto Filippo Iuvara oni fin construis gin en 1770. Tiui suverenoi de la domo de Savoia, crom du, estas tie entombigitai en la reala cripto. La dimensioi de la basilico estas imponai. La longo estas quindecunu metroi, cae la barocca cupolo estas sepdecquin metro in alta. Anta rond forma pregeio stara senira a trio pronao, subtenata de hoc corintica i colonoi. Amba u flanque altigias campanilo, cae malantaue etendigias vasta quinetagia convento. La quaran de maio 1949 tie ocasis la tiel nomata tragedio de Superga. La aviadilo, quo transportis reen e Lisbono la famegan cae plur championan futbalan teamon, Granda Torino, pro la nebulo, crashis apud la convento cae neniu supervidis. La tiel nomata Cias Palazzetto di Stupinigi estis la preferata resideo por la Ciasso cae festoi, Oni comensis dian construadon en la iaro 1729, lau proiecto de Filippo Iuvarra. Cai tiu construaggio, ie dec kilometroi de la centro de Torino, farigis monumenta Juvelo. Gi estas unu e la plei exterordinarai decociarcentai resideioi en Europa. Nun tempe, post zorge farita restaurado, giga gastigas al Logan Museum, cun giai origina meblaro, pentrajoi cae cef vercoi de e bon prilaborado. Gis odiau, tiu architectura complexo consistigas ne superitan modelon de planisado cae designo de territorio. Lau place vi povas spekti la suban esperantigitan filmeton pri Torino kaj la krono de Delizoi.